Den fria och oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet Sverige vakna varje lördag 17-18.30 på Stockholms närradio 88 MHz narradio.se Kulturföreningen Jallarhornet finns på internet natsol.se natsol.cjb.net och jag heter Gunnar Andersson, inspelningstekniker, producent, utgivare, Georg Lindberg, sändningstekniker. Och eh, nu blev det inslag här redan eh, första programmet. Det här är ju B-sidan av kassetten. Så det här, det här är ju eh, det här är ju alltså eh, det andra programmet då utav Gunnar på. 47 minuter för 2009 här. Och eh, B-sidan eh, eh, andra programmet då som nu då eh, ska ju vara inslag. Men vi fortsätter med inslag och eh, här har vi till exempel ett inslag från <laughs> jag börjar skratta men eh, eh, det finns faktiskt någonting som heter Bögsgård. Eh, nu har jag varit, eh, det är alltså på Järvafältet då, eh, alltså Järvafältets naturreservat. Eh, Barkenby flygplats har fått en spark i baken och de ska bort, det ska byggas bostäder där. Och även skjutbanan vill man ha bort. Men jag kommer ner där i alla fall en gång på en anslagstavla där. Man kunde se hela alltihopa och så stod det Bögs gård. Och det, det låter ju inte klokt faktiskt men det måste vara ett gammalt gammalt namn. Eh, jag hade lite svårt att hitta där först, men nu vet man hur man tar sig dit. Men eh, när jag kom första gången på Järvafältet där så var det inte speciellt roligt där. När jag kom hem så fick jag flygplan eh, i ryggen varenda minut och det let någonting fruktansvärt. De har nämligen in, inflygning där. Man kan säga att eh, Helenas Café finns där, Bögs gård som är en visningsgård för barn och sånt ett reportage här nu och vi har även Naturskolan, Väsby gård med kos, kosser, Floras trädgård med lite spar, smalspårig räls. Nu har inte jag utforskat hela Järvafältet där men jag ska återkomma. Och eh, då kommer alltså ett reportage här eh, om eh, Bögs gård. Eh, och vi ska få lyssna på det. Och det ligger alltså då på Järvafältets eh, naturreservat. Det är som landet i stan, den här gården. Det är jätteskönt. De brukar skoja och säga när man går under eh, vägen under E4, brukar de kalla den tidsportalen. Det är som att vara hemma i gamla Hälsingland för mig igen, <laughs> där jag kommer ifrån. Sara Lindén packar hö i illblå IKEA-kassar och plast. De har tidsportalen vid inträdet till Järvafältet inte rått på. Och djuren på Bögs gård får därför maten serverad ur plastsäck istället för korg eller välnött skottkärra. Lunch till hästar, får, kor och kaniner. Det här är det som har blivit över eller som har ramlat av när vi körde in småbalarna i helgen. Det är alldeles färskt? Ja, mycket näring i. Ja, nästan för mycket. Men vi får vara försiktiga. Det blåser, men solen är varm. Markerna kring Bögs gård vajar i vinden. Träden, rosenbuskarna, timotejen. Det är en lugn dag idag och tid för sånt som inte hinns med när gården är full av nyfikna barn. Bi Stensand står i stallet bredvid en islandshäst. Ett sto med akupunkturnålar strategiskt placerade på ryggen. Hon heter Kromatau, är isländska. Hon har, eh, får akupunktur. För dels har hon ont i ett bakben och dels har hon eksem. Och det brukar hjälpa. Vi hoppas på det. Jag <laughs> ska göra det. För det är måndag idag, en ganska blåsig måndag och det är väldigt tomt på folk än så länge. Brukar det vara så här lugnt? Ja, det brukar vara lugnt nu när skolorna har slutat också. För annars brukar det vara mycket skolklasser och dagisklasser och sådana där. Men just idag var det väldigt lugnt. Hur är det för er som tillbringar tid här på gården när det, när det inte är så mycket folk? Det är lugnt och skönt. <laughs> det är det. På lördag och söndag är det så jättemycket folk. Det är mycket familjer som är här. Så då får man rida en bra bit bort för att få lugn och ro. <laughs> Det är fint att vara på en plats där upplevelsen är att det finns väldigt mycket luft. Och det gör det här. Här finns plats för humlor och små larver, fåglar som kan cirkulera i skyn jag ser att det är väldigt, väldigt torrt i marken. Till och med fetbladingarna håller på att dukar under. Men myror tycker om när det är torrt. De frodas och har intagit en liten bergknalle här. Där de släpar, vad är det han släpar? En liten pissmyra som släpar en ganska stor grön larv och den gör motstånd. Och han släpar och släpar och släpar men han ger sig inte den här larven. Han sätter ner sina larvfötter och liksom biter tag med dem i lavan som täcker berget. Och myran han stretar och stretar. Han, ibland bär han honom. Han går på bakbenen. Sen vänder han sig om med den svarta bakkroppen och släpar honom baklänges. Och larven tappar taget. undrar vart det ska sluta. Vardagsdramatik. På en nivå i höjd med mina fotsulor. Det är sådär på en plats som den här. Man stannar upp och tittar ner och är nyfiken och frågar sig vad det är som pågår som man inte ser och så tittar man lite extra hukar lite här på bergknallen. Där är massor med frågor som kommer upp till en. Och till exempel så kan jag undra hur det kan leva saker i den här marken under de här mossorna som just nu är sådär knastertorr. Och det är torrt långt ner, till och med rönnens blad börjar sloka. Men någonstans i detta så ligger det ett litet frö och bara väntar på precis rätt tillfälle för att alla de möjligheter som ett litet frö bär inom sig ska blomma ut. Och så blir det kanske en kärleksört, timotejtuva, ytterligare en rosenbuske vid vägkanten som ska slå förbipasserande med häpnad. Hej, vad heter du? Jag heter Pirjo och din väninna Monica. Vad gör ni här idag? Ja, vi tänkte vi skulle motionera lite. Det var så härligt väder. Det brukar vara mycket folk här, speciellt på helgerna. Spelar det någon roll tycker ni att det inte är så mycket folk idag? Nej, det spelar ingen roll egentligen. Det är ganska skönt att gå ensam också. Hur ser det ut här på vägen när det är riktigt mycket folk här ute? Ja, när riktigt mycket folk har det inte varit någon gång när vi har varit här. Vi har ju varit här på lite udda tider fullsatt. Jag eh, vet, har du varit här någon gång när det har varit? Ja, jag har varit här när det har varit väldigt mycket ja. folk. Då är det mycket barnvagnar och mycket hundar som är ute på tur. <laughs> Det är svårt att komma fram då? Ja, det är det. Emellanåt är det faktiskt det. Särskilt om man cyklar. Då får man eh, kryssa mellan. <laughs> Varför kommer ni hit till Järvafältet? Jag tycker det är väldigt vackert här. Väldigt trevligt är det. Och det är ändå så nära en storstad. Men vad är det som är vackert? Naturen. Man ser lite djur. Växtligheten överhuvudtaget ett åkerbruk och det som det var förr i tiden så att säga. Är det en plats att värna om? Ja, det tycker jag verkligen. Det måste man med det här. Det finns ju inte så många områden att vistas på. Trevlig tur! Ja, detsamma. Tack. <laughs> Tack. Och precis när den flitiga humlan lämnat sitt jobb i den rosa rosen har tidsportalen släppt igenom två lastbilar med sand på flaken som på den smala grusvägen möter inte bara en utan två körskolebilar och en lastbil med livsmedel till fiket. Trafikstockning i landet som det såg ut förr och tillbaks till verkligheten. Ja, det där var ett reportage från Bögsgård som ligger på Järvafältets naturreservat. Nu har jag ju nästan varit överallt. 14 kommuner är jag uppe i. Och planerar ju för minst två eller tre långfärder. Uppsala har jag varit flera gånger. Kårsta, Upplandsbro kommun och så vidare. Förra året så kom jag faktiskt in i Norrtälje kommun och i Danderyd. Eh, innan vi kör det eh, vanliga inslaget med Frank Roman Radio från USA. Nu ska vi informera om Nationell idag. För även om Nationaldemokraterna som är en utbrytargrupp ur SD inte erhåller några större framgångar i de svenska valen bortsett från Södertälje och Nykvarn så har man i alla fall ett projekt med sin tidning då, Nationell idag. Och vi ska nu informera om den här tidningen. Nu fattas det då 98 prenumeranter. Och man behöver ju inte bli medlem i ett parti. Man kan ju då stödja den här tidningen till exempel då. Nationell idag. Och som medlem så vet jag att man får tidningen billigare jag fick ju bara en tidning per månad. Men den kom ju faktiskt ut två gånger per månad och snart som en veckotidning också. Man samlar in pengar och man vill ha in 220 000 kronor. Och där har man redan fått in 160 000 kronor. Och vi säljer ju också numera nedlagda nationella publikationer. Det har ju funnits en hel del genom årens lopp. Som har försvunnit också och eh, ja, nationella föreningar och organisationer som är borta. Och eh, splittringar och bråk och sådana tråkigheter. Eh, om man ska rikta någon kritik till exempel mot Sverigedemokraterna så måste jag verkligen ställa mig frågan varför man inte hedrar Karl den XII den 30 november eller Engelbrekt Engelbrektsson den 27 april. Ja, eller varför inte andra nationella organisationer hedrar våra konungar och visar sig ute på gator och torg. Eh, men jag har ju tröttnat på klistermärken och flygplan. Eh, jag har ju lagt ut 200-300 eh, 000 kronor på politisk propaganda sedan 80-talet. Så jag ber verkligen att få gå ner i varv här. Jag är pensionär med, med verk dagligen. Men jag kämpar i alla fall med mina cyklar att komma ut miltals och eh, jag är väl uppe i mellan 10 till 15 mil redan både gåendes och cyklandes i, i det här blåsten som är eh, nu för tiden. Det är ju storm nästan varje dag. Och eh, vi informerar då i alla fall här om eh, Nationell Idag-tidningen här. Och jag vet att det blir billigare om man är medlem för ett helt år är det 545 kronor och det här är då priser för de som inte är medlemmar. För ett helt år 545 kronor, halvårsvis 285 kronor, kvartalsvis 150 kronor, autogiro 50 kronor, provnummer 25 kronor. Och eh, 20 56 18 2 2056 18-2 och det är då nd.se och nu ska vi lyssna på ett eh, program igen med Frank Roman Radio och jag hoppas inte att det är sänt ut förut. of our people right here in America, and not necessarily around the world, seem to be deeply committed to our demise, don't they? There's a relentless operation taking place in this country to exterminate racial and ethnic differences. Their moneyed supporters are legion, and their deceptive agenda, born of malice and hate, have long ago been written in stone. And indeed, the evidence I will present to you today, especially to our new listeners, will by far lead a rational person directly to these ugly conclusions. As a matter of fact, more and more people are realizing that the plans the U.S. government, the media, and universities have been following for the last few decades are predictably leading to tragedy. At the same time, a growing number of people, like you, are seeing their fellow citizens, nevertheless, entertaining their dead-end distractions and narrow-minded worldview with not a care in the world, it seems. One of the most profound ways our domestic enemies are manifesting their undying hatred of our people is through mass immigration from the Third World a subject we've covered extensively here at Western Voices World News. The predatory capitalist whores and the boneless wonders in Washington who inexorably pimp guest worker programs need to be shown in no uncertain terms that only two things will be acceptable to European Americans. Massive yet humane deportations, and a border bristling with weapons to regulate the entry or re-entry of the third world border enforcement. In fact, we here at EAU have recently helped stymie several attempts by the traders to weaken our borders even more. Unfortunately, there are now so many legal and illegal third worlders undermining our heritage and political process that I am beginning to think something less than peaceful will come about unless we find a solution, like yesterday. No person in his or her right mind wants trouble, and the fact that it may come shows just how far we've become a rudderless, drifting ship instead of a secure, focused, nation state. The vast majority of white Americans, and even some black Americans, when it comes down to it, want to stop the seismic breach across our borders, and millions of us are ready to send the 20 to 30 million or so aliens back where they came from. However, some Americans have unwittingly fallen for the billionaire elites, media, and political jackal lies of equality. And they seem to think it's a-okay to bring in even more invaders. This makes me conclude, therefore, that it will be people like you and I who stand in the way of our demographic replacement. A little over 40 years ago, in 1965, your host was just a kid when President Lyndon Johnson signed the Hart-Celler immigration bill, a mechanism designed to undermine the then current immigration policies that restricted entry of the Third World, but did guarantee European immigration as the founding fathers had intended. Demonstrating the unmitigated gall only a professional liar could possess. He said, quote, This bill does not affect the lives of millions. It will not reshape the structure of our daily lives. Adding, this current system violates the basic principle of American democracy, the principle that values and rewards each man on the basis of his merit as a man. It has been un-American in the highest sense because it has been untrue to the faith that brought thousands to these shores even before we were a country. Close quote. Another liar among many, Senator Claiborne Pell, then added, quote, Contrary to the opinions of some of the misinformed, this legislation does not open the floodgates. Close quote. Yes, I presume we are only being misinformed as we observe the interior of our once majority white cities like Oakland and Los Angeles being transformed into reflections of the underfunded, violence prone, third world backwaters these precious new Americans came from. Now, fast forward exactly 40 years, which to the uninformed is exactly one generation. In 2005, former presidential candidate Senator John McCain, as he was supplicating before the politically correct God of diversity on behalf of his moneyed masters, prayed the following, quote, we are a nation of many races and many points of origin, but our one shared faith is the belief that a nation conceived in an idea will prove stronger, more enduring, and better than any nation made from a common race or culture. Close quote. Okay, let's help McCain understand what a nation truly is. We have to consult Black's Law Dictionary, 6th edition, 1990, for the traditional and accurate definition. A nation is defined as a people or aggregation of men existing in the form of an organized society, usually inhabiting a portion of the earth, speaking the same language, using the same customs, possessing historic continuity, and distinguished from other like groups by their racial origin and characteristics, and generally, but not necessarily, living under the same government and sovereignty. That is the definition of a nation, Mr. McCain. Now, in light of the federally mandated affirmative action subprime mortgage fiasco that precipitated our current economic meltdown, I guess we all should be feeling stronger and more enduring as a nation conceived in an idea, right? And really, how do you think a statement like that would go over in places like China? India, Africa, or Mexico. Just look at the changes that have taken place in just one generation between what President Johnson said and did and what Senator McCain has tried to do on third world immigration, and you'll agree with me. These creatures not only lied, but they knew they were lying. They knew they were putting European Americans on the fast track to demographic death, just like when the same kind of traders knew what was going to happen once white South Africa was handed over to the African National Congress. In other words, our domestic traders knew better than the Founding Fathers, didn't they? But wait, there's more. Fast forward to 2009. Just days ago, on March 18th, Speaker of the House, Nancy Pelosi, decided now would be a good time to renew the government's efforts and redouble its crack at imposing mass amnesty, otherwise known as comprehensive immigration reform, a term used incessantly for public consumption standing before a pro-immigration rally organized by Illinois Representative Luis Gutierrez. She made, shall we say, a few controversial statements, including calling U.S. immigration enforcement efforts un-American. This is to say, anyone who opposes Her Majesty's wishes and desires is also un-American. Well, Count me in. Thanks to Californians for population stabilization, the world has now seen the video clip and read the transcript of her atrocious comments. Here, in part, is what that self-righteous, insolent woman had to say to her Mexican audience. Quote, you are a special people. You're here on a Saturday night to take responsibility for our country's future. That makes you very, very patriotic because our future is about our children. Close quote. Well, how touching. One would think that Mexico's patriotic future was about its own children, now wouldn't they? She continues. Quote, when our country came together, they knew every generation would take responsibility for the next generation to make the country better. And that became true because the American dream drew people to our shores. And when they came, and when your parents and families came, whether it was yesterday or four centuries ago, and when my ancestors came from Italy with their hopes and their dreams and their aspirations and determination for a better future for your family. That optimism, that hope, that courage, that determination of immigrants, of your families when you arrived here, making America more American. Close quote. What a screwball she is. Better, she says, as if 30 plus million Mexicans and their offspring is somehow an improvement. Better, as if it makes perfect sense by handing over our people's destiny to third world squatters. And here we go again, equating Mexicans with Italians, not to mention Germans, the Irish, the English, Swedes, and so forth. Yes, indeed, she is saying with a straight face that had her ancestors been Mexican instead of Italian, and by extension, everyone else's ancestors, it would have made absolutely no difference whatsoever in what manner our nation was founded and progressed. The result would have been absolutely identical, even if the founders were all Mexican. That is what she's saying. You know, like what Lyndon Johnson said in 1965 and what John McCain said in 2005, 40 years later, almost to the day. Pelosi continues, quote, you brought with you your tradition of family values, of faith, of community, of responsibility. How then could America say it's okay to send parents of children away? What value system is that? I think it's un-American. I think it's un-American. Close quote. Indeed, I'm sure some of my listeners would be more than happy to tell this woman it's okay to deport whomever needed deporting. No, Miss Pelosi. What's un-American is the millions of tax dollars a year our traitorous government hands over to supremacist groups like La Raza, LULAC, and Micha, all of which are hell-bent, with your help, of course, to utterly displace not only your own descendants, but mine as well. How little you think of your own flesh and blood. You would be nothing without your people. And besides that, Ms. Pelosi, in light of the fact that Mexico has in place, right now, some of the most strictly enforced immigration policies in the world, wouldn't that seem un-Mexican to not only you, but to the groups who eat up our tax dollars in order to ruin our people who came here from Europe? What does Pelosi? In fact, why didn't you simply repeat the words of Representative Philip Burton, who outright admitted in 1965 the real connection between civil rights legislation and abolishing the national origins quotas? He was very explicit and just as un-American as you are. He said, and I quote, just as we sought to eliminate discrimination in our land through the Civil Rights Act, today we seek by phasing out the national origins quota system which favored immigration from Europe to eliminate discrimination in immigration to this nation composed of the descendants of immigrants. Close quote. So that's it. Today's push toward what they call comprehensive immigration reform is in reality nothing more than an extension of the 1965 Black Civil Rights Act. And we can see how well that has worked out for us, can't we? You know something, ladies and gentlemen. We better start getting angry, damned angry. Our tradition of family values, of faith, of community, of responsibility, using different methods, have tried to warn their fellow citizens that should our nation, indeed the entire European mass, our ways of life will be forever lost. They will be replaced by the ways of life valued by the third world populations who will then have power over our political process, which is to say, they will have direct and unfettered power over you and your offspring. And then it will be payback time. America's civilization and political system will then, as a matter of course, unmistakably serve its third world majority at your expense, at our expense, like it's doing now, only worse, much worse. And like I said back in April of 2008, this testimony is not describing a benign political or social transition or an evolution in terms of numbers and demographics. No. It's much more than that. What we're talking about here is an undiluted, impending forecast of genocide. That's right, genocide. And these insipid politicians we've cited here today know that. It took one generation for the words of Lyndon Johnson to lead up to the words of John McCain and Nancy Pelosi. It took one generation to go from at least a 90% European American population to less than a 65% European American population. It took one generation wherein miscegenation, racial blending, is now promoted and celebrated. It took one generation where you have to press one for English. It took one generation to implement affirmative action, set asides, the subprime mortgage debacle, escalating crime rates, skyrocketing poverty stricken healthcare, non English speaking schools which ignore our heritage. It took one generation to normalize voting fraud for subversive brainwashing disguised as news and entertainment to run amok. A black president the list goes on. We are now at the precipice of ruin. What about the next generation? What about the next 40 years? Keep in mind that without power, no amount of integrity can make you right. And in case no one ever told you, you do have that power, but you have to organize. Now more than ever is the time for us to abandon the manufactured consent created by the system and legislated by cretins like Johnson, McCain, and Pelosi, wherein the status quo as it exists today depends upon our involvement for its continuation because it requires our participation, especially our economic and cultural participation. While it is still vitally important for us to change the system by engaging the system, we also have to withdraw our consent for the ongoing genocide of our people. Thanks for listening. many European Americans have resigned themselves to the fact that if things don't change, their children will become minorities within their lifetimes. Our people must come to believe in and act in accordance with the only moral principle nature recognizes, that our survival as a people is moral for the sake of our children who are yet to be. Let us choose life by whatever means we must while the choice is still ours. If you would like to be counted as among those who looked beyond today by helping European Americans United, please write to us at European Americans United, Post Office Box two seven six five two six, Sacramento, California, 95821. Or you can access our website at www.europeanamericans.united.org. I'm Frank Roman. Thank you for listening, and I shall speak with you again. Ja, då har vi lyssnat till Frank Roman Radio. Och det här var det andra programmet med Gunnar på 47 minuter för 2009. Jag var ganska förkyld här med pollenallergi och sånt här så det blev mycket inslag den här gången. Det är alltså två program som har gått nu med Gunnar på 47 minuter med eh, långa inslag. Och eh, Järnvägen sänder ju varje lördag 17 till 18.30 norradio.se och eh, ni stödjer oss ekonomiskt här. Vi har ju utgifter bland annat till närradioföreningen. Och det är plusgiro 634 252-1. Alltså plusgironumret är 634 252 1 Och på internet så finns vi då som vanligt på natsol.se och sen går ni vidare i olika avdelningar. Natsol.cjb.net är den gamla sidan och ni hittar gamla fina inspelningar från närradion. Det kan vara Guds bönhus, Öppet Forum, Roffe Pettersson, och inspelningar från eh, närradion uppe i Dalarna och det finns otroligt mycket texter och bilder och sånt i olika avdelningar helt enkelt. Natsol.se och gå vidare i olika avdelningar och eh, det finns olika mediaspelare som man bara trycker play på och så vidare och 634252-1 betalningsmottagare Gunnar Andersson och eh, Gunnar på 47 minuter sänds ju den första och den andra lördagen varje månad. Sen har ju tekniker naturligtvis kassettband och eh, cd-skivor med godbitar och inslag. Och jag vet också att närrådeföreningen uppe i Sigtuna kommun har eh, stora ekonomiska problem. Så att... Eh, och när inte det blir någon förbättring så kan de inte fortsätta med närradion 2010. Det är alldeles för lite föreningar som sänder och det är ju bara så att intresset för närradion har kraftigt minskat. Det är flera närradiostationer över Sverige som har, som har lagt ner helt enkelt. Men andra finns kvar och hörs på internet till exempel. Men eh, jag saknar till exempel att kunna höra närradion uppe i Dalarna där. Falugubbarna kör ju gamla rocklåtar och har roligt. Och även eh, Socialdemokraterna på Radio Norberg var ju trevliga att lyssna på. Och eh, PRO i Borlänge. Det är oerhört mycket eh, informationer och musik och sånt att lyssna till på internet och möjligheten för föreningar och organisationer och partier och enskilda att få göra sin röst hörd det eh, finns ju naturligtvis på internet. Man kan ha sin egen lilla blogg och sina he egna hemsidor. Bygga upp en egen eh, radiostation och e e göra flygblad om man vill och lägga upp för nedladdningar. Så att informationsflödet är ju totalt på internet. Och eh, vi återkommer sen även också information om vi kommer att ha fler nattsändningar beroende på hey, hey, ハグルスクリーンでほらヘアほらヘアほらヘバーブリバー God afton mina damer och herrar, Ni lyssnar till ett program från Kulturföreningen Jallarhornet och vi har den 30, eller 13 juni idag 2009 eh, och vi ska väl eh, alldeles strax öppna telefonväxteri. Vi har 13 eh, graders temperatur här och 1010 hektopascal fortfarande. Gå tillbaka till det som förra lördagens lufttryck och grått och tråkigt och blött och regnat. Hoppas det blir bättre sommar. Det är inte alls så speciellt roligt det här. Eh, och jag blir gärna sämre i halsen också när det blir kallare. Jag skulle inte vara den här... Eh, jag skulle vilja ha varmt och skönt hela tiden och så. Och eh, man ska inte behöva värmen på här så här års. Det kostar ju så förskräckligt mycket. Man skulle, jag funderar ju nästan på faktiskt om man inte skulle kunna ha en egen elgenerator där i garaget och köra den på etanol eller något bränsle. Eh, eller så. Eh, det skulle väl kunna vara en lösning med många hus att de, eh, de gnäller ju att det går så mycket el att det måste sparas. Då skulle väl många hyreshus kunna ha en elgenerator eh, på samma sätt som Eh, fartyg och sådant har ju ett eget tillverk och det fungerar <laughs> så fint på stora båtar här i sett eh, och det. Och de kan ju använda massor av ström och en generator som går lugnt och fint <laughs> nere i maskinrummet och det. Men eh, jag ska väl öppna telefonväktare i nästa lördag så blir det inget telefonväktare. Jag har tänkt köra sådana här eh, saker som Gunnar har gjort hela sändningstiden och så. så att, nu ska vi se om det kommer en signal till. Ja, vi försöker. Hallå? Ja, hejsan, det är Peter. Ja, prata på lite Du ja. svagat. Jaha, är det svagt? Ja, ja nu var det bättre. Ja. Jo, det där med att eh, det kostar el och så. Och under åren har du till och med nämnt ett antal gånger att, du, att man skulle ha ett mini... Eh, Eh, atomkraftverk i, i... Ja, men man, får ju inte, villa, men va? däremot så tror jag att det skulle kunna gå att få ha en dieseldriven i alla fall anläggning. Nej, för att eh, det, när det kostar 8000 och så ett par tre månader senare här eh, 6000 och nu en räkning igen på över 2000 nästan 3000 kronor. Är det per år det? Nej, eh, du vet, det är ju flera gånger per år. Usch då. Ja, det, det kommer ju nästan varje eh, kvartal eller varje månad nu. En eh, sån där stor. Summer. Va? Det är fruktansvärda summor. Ja, just det. Tycks jag ökat sedan de bytt elmätare också. Så jag vill inte kontrollera den där. Jag kan inte läsa av den utan få strålningen rätt i ögonen då. Ja. Riskerar. Och Hur kanske få proppar i ögonen och bli blind. Ja. Börjar, blir det bättre och bättre med dina ögon eh, nu? Nej, det, det står stilla. De är så suddiga och så har vi fått besked om åldersdiabetes också. Och ja, det, det lät inte bra alls. Har du börjat medicinera det? Nej, det har inte fått någon medicin för förrän. De är lite oroliga för att jag ska eh, få för mycket insulin här och bli medvetslös när ensam och allting. Ja, okay. Så att, eh, det, det är frågan om jag kan få något överhuvudtaget så länge inte jag kan ha någon människa här som ser till mig. Ja. Lasse då, har du Lasse i studion eller är han hemma i den Han är hemma, han är inte bra heller, du vet i det där benet. Ja, kom. Och då hostar han väldigt mycket så, så. Han börjar röka igen? Nej, men han snusar ju, men han hostar ändå så. Ja. Ja, det, men du vet, jag tycker det här börjar likna hösten redan. Nu ska man ju inte klaga va? Ja, vi vet ju inte, det är långt kvar på sommaren jo. nu. Men snart är det midsommar, det har hälften gått och, och, och sen vänder det ju och går mot höst igen. Ja. Hörru du, han ligger inte på sjukhus Lasse alltså? Nej, han är hemma. Ja. Men han har, kan han gå då, eller Ja, han har en krycka och det eh, går så långsamt han ja. tog att han så att han kommer ju långt efter mig att det begår han alltså, och sånt alltså, du går, går stannar jag går... det gör jag ju fast när jag är ganska yr i skallen när jag fått feberbalans inte också det var det där förbannade blodtrycksmedlet. Ja. Eh, de ville jag skulle ta ännu mer och så plötsligt hände ju någonting så att ja. jag blev i somras helt ja. förstörd Men det där du nämnde då om nu vi ska inte prata så mycket om sjukdomar som du själv säger men just den där natten du har berättat om men att du fortfarande då kan åka buss, och åka och köpa mat till dig själv och... och... Ja, fast de kör ju så ryckigt en del så jag är så rädd för att jag ska ramla för jag kan inte resa med oss. Ja. Och viktmässigt då? Har, ligger du kvar på samma vikt? Ja, det har inte kollat på senare nej, tid. Nej, nej. Och, jag, tycker det är så trist det här med eh, läkarmottagningar. Jag ska jag slippa det. det, det, det, Jag struntar i vårdcentralen. Gå till en privat läkare. Ja, men jag ska betala då en massa pengar också. Ännu mer. Ja, Precis. Och jag kan inte hålla på så här. Jag måste sluta med det där med läkare på något vis. Men och, och därför det kommer ju olämpligt med åldersdiabetes. Så hur ska jag kunna klara en medicinering här när jag är ensam? Lennart sa ju faktiskt något. Eh, det, det, kanske är, alltså den maten du äter, den är väl inte skadad. Den, ska, den har väl Nej, ingen... det var nog inte det. Det var kanske blodtrycksmedlet som ställde till med det där också. Ja. För diabetes, det är väl något med insulin va? Ja, det är väl bukspottkörteln nu som ska producera det. Men jag gissar ja. också kanske att, att när jag hade rätt medicinering förr i världen så triggades det av hormonet där också. pumpar fram mer insulin och fungerar allting i kroppen. Ja. Eh, jag har fått fel på eh, det sköldkörtelfunktionen också ovanpå alltihop. Men det kan de ju medicinera här nu i alla fall. Rent generellt då, bara rent om man spekulerar med logikens hjälp. Det där du pratade om, eh, det där med att eh, du, det där mm, ja, steroider eller vad det kallas, att, du, att kroppen mådde bra. Och, ja, det är att de är Om de skulle använda det nu, tror du att din kropp skulle reagera positivt på det? Ja, men man kan få tag i det, finns ju inte. De vill nej. ju inte ska, eh, ska, skaffa någon importlicens så att jag kan ta in det. Nej, nej. För, det var väl då i Sverige då på 70-talet? Ja, det fanns ju redan början på 60-talet. Det var till och med receptfritt ja. en period. I Amerika har de ju sådana där behandlingar. Va? Ja, men jag har, har eh, folk kollat åt mig på Aha. internet och det, det ska skulle gå och importera via en export ja. eller importlicens så att de får de papper de ska ha bara så. För jag vet en bekant till mig som går hos en privat läkare, där ger de då eh, eh personer, eh, eh, de rekommenderar eh, sådana där behandlingar på vissa privatläkarmottagningar i Sverige Eh, jag kan ju inte säga... Ja, jag fast problemet är ju att vissa preparat som jag behöver finns det inte på apoteken. Om vi tar bort igen. Jo, men det finns ett par alltså då i... i... Ja, men inte, jag skulle ha exakt samma som förut. Jag vet att det. det kommer att funka. Jaha. Och, och, det var, var konstigt så att det inte kunde skada levern eller någonting. Nej, just det, just det. Du, den där, när du fick de där preparaten, var det Fick du dem också efter armskadan eller var det före armskadan? Ja, ja, ja både före och efter. Eh, kan... Det, det, det, det, var något helt annat att jag bröt armen. Ja, alltså. Jag blev så sjuk i komplikationer efter den där spikningen. Jag mm. tål ju inte spiken. Nej, men det kanske också gjorde att eh, hade du inte det kanske också hjälpte lite att det påskyndade läkningen just den där medicineringen man, med steroider. Jo, när jag väl fick bort det, de hade dragit ut spiken men så länge jag satt kvar så var jag bara sjuk. Alltså. Mm, mm. Ja, men det var bra att det låter bra. Och, och, och men det där med lassor, är det höftkulan eller, eller, eller, är det själva lårbenet? Ja, det är lårbenet, salsen tydligen som har gått av. Aha. Inte kulan där. Och sen eh, har de eh, slagit in en spik där tydligen. Oj då. Och jag vet inte eh, om det läker. Ibland måste de ju sätta in en ny sån där eh, ledkula också. Du vet att titan eller något liknande fint material. Men du vet inte om de kostar på honom för det är ju dyra grejer. Ja. Eh, förra helgen var det ju då en, eh, på Gärdet, kanske du hörde talas om, amatörmässa. Ja, jag var ju dålig så jag vågade inte åka dit. Nej, jag kände mig jag var... i skallen, eh, ja. du vet, och kan ramla och inte orka resa. Med... Men säg det till läkaren som skrev ut de där blodtrycksmedicinerna. Ja, jag har gjort det, men han, han, han börjar stå helt eh, för, för frågetecken nu. Ja. Jag förstår inte vad det här är nej. Men din kropp, du har ju sagt det under alla år, du har ju haft ganska högt blodtryck under alla, alla, alla år. Ja, jag, jag hörde ju till och med en som sa i radio radioamatör att det, det, finns folk som i årtionden har haft 200 blodtryck ja. och sen gamla gubbar och så dör de av helt andra orsaker ja. än olycka eller någonting så, ja. bil eller någonting, ingenting med blodtrycket och det har inte hänt någonting eh, med flera årtionden nu eh, och inte gjort något åt det utan det är bara en, en idé man får för sig att det måste sänkas till varje pris råkar jag ut för läkaren något nytt om, eh, inte, Gunnar sa ju det själv nu här i inslaget här då, det bandade då. Eh, du har inte hört något om någon nattsändning ännu? Nej, jag måste vara säker på att jag orkar med det. I värsta fall när så, hela nattsändningen var inspelad då på CD-skivor eller någonting så det blir så jobbigt för mig för att eh, om man ska sitta och prata om det skulle bli telefonväkteri och det blir väl antagligen en nattsändning jag sitter, ja, då, orkar inte sitta och prata sex, eller eh, eh, tre timmar. Jag brukar ju ha halva natten natten. Då. Du har tappat så, du har tappat sån ork alltså? Ja, om jag har gjort det. Det, det gäller ju att kunna komma upp i sängen och göra ordning mat varje dag. Det är ett uh. helvete detta. Ja, jag vet inte. Och framförallt det där att skaffa hem varor och allting. Ja, men sån där hemhjälp då som kommer hem med, eh, det måste betalas. En som du bara värmer då? Ja, det måste betalas. Alltså. Och alla varnar ju för de där lådorna att de har inget näringsvärde. Jag måste laga riktig mat och ja, ja. de måste ha grönsaker. Och det. Ja. Och det är allt möjligt alltså. Oh, oh. jag har fått dietlistor och grejer. Ja, men då förstår jag. Men, men, men som sagt var, det är bara att... Ja. Men som sagt var, men det var bra ljud på... Det blev ju två gånger Hej Babaribba där. Ja, ja jag, jag tänkte att jag skulle dra på lite. Du vet för att... Ja, det, det låg, upp. Du, alltså. ja, just det. Och, och det, det, så att det sätter in processing i den där ja. länksändaren och allting. Ja. Ja, det lät som P3, det var så rent och fint ljus här. Ja, just det, jag styrde på ordentligt ja. eftersom det verkligen, vet, <laughs> den klarar det. Den är eh, eh, grundligt genomgången för att ja. det här ska fungera. Mm. Avslutningsvis då Georg, orkar du hålla på och prata på 27 något då? Ja, jag brukar göra det ibland men det, eh, det, det, eh, borgmästaren tycker inte om att jag pratat om sjukdomar. Och Nej, det, men han... Eh, ja, och, och, det har varit ja, ja, ja, och det är trist och jag har inte mycket att prata om till slut. Ja, men han, då, och på två metern där pratar de ju mest så avancerade saker, det är ju båtar och datorer och jo, allt jo, men det där är ju... och, och, och, och otroligt avancerade kameror, jag har inte haft sådana grejer. har, orkar ska du fortsätta prata med utlandet då på din amatörradio? Ja, när jag någon gång får kontakt och när jag vågar köra igång den där. Fast ja. nu har jag ju varit så dålig ett tag så det känns inte meningsfullt längre. Du vet när man är sjuk och brusar i öronen och, och man har huvudvärk och sånt. Är det det med? Ja, ja och yr i huvudet och sådär. Ja. Men eh, all... Eh till önskan från Pörs och mig att du tillfrisknar och Eh, jag släpper här och fortsätter att lyssna på återstående tiden och eh, hälsningar till dig och, och, och dina ja, allihopa. Ja, jag får nog släppa någon annan som vill in. Den här tiden går ju väldigt fort, vet Ja, det gör ju tyvärr det. Allt roligt har ju en början och slut, Georg. Ja, och nästa lördag kör vi inte telefonväxter igen och vill ju att det är en dag i veckan ska bara gå material från någon. Veckan, vänta, hur sa du nu? Alltså, på nästa vecka då går väl... Eh, CD-inspelningar eh, från Gunnar bara. Ja, så två, de två första veckorna varje månad är det telefonväkteri. Ja, som regel är det, det fast regel egentligen då, skulle... Det hänger ju på, han har ju sagt det, att han tycker inte det är roligt det samma lyssnare som ringer varenda mm. gång och framförallt om det inte respekteras att de ska bara ringa en eller högst två gånger mm. och inte återkomma gång på gång samma lyssnare och det har hänt att lyssnare ringt hit att det är ju bara tutat typ uppdagat att det funnits en chans att komma in. Det var ingen idé att försöka ens. Ja, men det är uppfattat till fullo så att eh, på återhörande då. Jim. Ja, hej. Hej. Ja, nu ligger den öppen här. Ska se om det kommer en till där så att man vågar lyfta den. Och att den där är neddragen först. Jo då, det igen. Hallå? Ja, god middag, god middag. God middag. Jo. Ja, du får inte prata allt för länge bara. Nej, jag tänkte bara ta något kort här. Det är Lennart här. Röst, får jag fråga, Senaste nu var det ju fria och hemliga val till Europa, Europaparlamentet. Var du och röstade? Nej, jag är så dålig så att jag ja. orkar inte stå i kö i en vallokal. Och vad skulle jag göra det? Lilla jag röstade i rätt minneslöst. Du är en betydelsefull man. Med, jag tror Nej, jag, det, det, det är ändå inte de åsikterna. Ja, det jag vill ha det på ett helt annat sätt politiskt. Om inte din teknik fanns och din, eh, ditt företag så skulle inte varken det här programmet eller Sverigedemokraternas eller Guds bönhus och så vidare kommit ut i eten kanske. Nej, men det kan ju ha funnits andra studios förr, men eh, de lade ju ner undan för undan så det var ju eh, kris för flera föreningar och sen eh, var det det att de var ju tvungna att höja hyran och det och jag har ju eh, inte gjort mycket eh, åt det heller här och därför har min ekonomi gått bakåt istället och, och man får ju så länge grejerna går så småningom måste jag köpa nya om att det ska vara allvarliga tekniska <laughs> problem när jag ska sända också med tv spelare och annat. Du vet, var och en har sin identitet sätt. Va? Jag skulle vilja säga så här att Europavalet här nu, europeiska valet här nu va. Jag, jag läste här om dagen en artikel där, där de frågade vad som menas med identitet. Ja. Och ordet, om man säger själva ordet identitet, alltså det innehåller det latinska ordet idem som betyder densamme. Ja. Om en, vi kan säga så här va, om en människa förlorar sin identitet, förlorar han hon känslan av att idag inte längre vara densamma och som man säger som igår va? Nej, alla men man blir ju tyvärr äldre med tiden och förändrar sig. Man är ju inte densamma alls på sånt. Alla människor förändras hela tiden. Men samtiden är det, eh, samtidigt är det något som eh, förblir detsamma. Va? Jag har skrivit upp här. Det är det vi kallar en människas identitet. Ja. Att förlora sin känsla av identitet kan vara påfrestande. Va? Nu handlar den här artikeln som jag läste om är alltså om den individuella identiteten. Va? Inte en kollektiv identitet. Kollektiv identitet grundar sig på en rad olika kategorier. Släkt, religion, nation, klass, kön, språk, eh, generation, territorium och så vidare. Den grundläggande frågan är, behöver människorna verkligen en kollektiv identitet, eller flera. Då kan man säga så här, eh, vad är alternativet? Vad vore världen, vore världen fredligare om människan enbart skulle betona den individuella identiteten? Då skulle det leda till det värsta av alla tillstånd, allas krig mot alla, som filosofen Thomas Hobbes sa att det skulle bli bellum omnium kontra omnes, alltså allas krig mot alla. Va? Och det, det, det kom han underfund med på, på 1600-talet. Och då kanske behovet av tillgång till minst en kollektiv identitet i grunden inte enbart är en social och kulturellt fenomen utan också inbyggt i vår biologiska natur. Va? Eller hur? Är du med? Ja, då, jag försöker ladda, människan... ladda skivor här. Så, så ja, det är bra att lyssna då. Människan är en flockvarelse eller ett politiskt djur va, som Aristoteles sa, den grekiska filosofen han uttryckte det. Nu har ju EU här snackat, Europeiska gemenskapen, de har, EG då, de har snackat om här sedan 73, när det var nio medlemmar jag för mig, va? om en europeisk identitet. Och eh, eh, eh alltså, det har dröjt ända fram till, kan man säga, 80-talet innan diskussionen tog fart alltså. 1984 gav ministerrådet i uppdrag åt en särskild kommitté att undersöka hur man skulle kunna mäta möta frågan om en identitet, en europeisk identitet. Va? Det har man hållit på och snackat om sedan 80-talet, 84. Att, att de, man kom underfull med det att Europa behövde en kulturell dimension, alltså en gemensam, eftersom vi ska skapa ett, en gemenskap i Europa, va? en kulturell dimension. Och första försöket att återskapa eh, exempelvis det romerska kejsardömet i väst var det så kallade karolingerska riket. Va? Det skapades i slutet av 700-talet. Den karolingerska kungen vigdes år 800 av påven i Peterskyrkan i Rom då till kejsare i nya statsbildningen under folkets jubel och det, han kallades Pater Europa, Europas fader. Va? Han blev därmed en, en konkurrent till den östliga kejsaren i Konstantinopel. Nu har man Sen, sen 1958 bildades kärnan i den europeiska gemenskapen. Va? Det omfattar ungefär samma geografiska område ja. som det karolingerska riket va? någon gång då på 700-talet. 800 blev han kejsare där. Då har man frågat sig, nu har de hållit på och surrat här om sen 70-talet om en europeisk identitet. Sen bildar man en kommitté 1984. Man håller fortfarande på och svamlar om vad en europeisk identitet är för något. Va? Man vill avskaffa nationalstaterna. Redan 1928 så fanns det en sammanslutning i England där man drömde om en världsregering. Slutmålet är tydligen att bilda en världsregering. Men när man inte ens kan bilda ett förenat, Förenta Europa, va? hur ska man kunna lyckas med det? Vad tror du, Georg? Ja, jag vet ingenting om sån politik. Jag, jag, måste bara tänka på mig själv och få det, det så jag kan överleva i längden. Och, och, och så, och framförallt är det trist att jag inte kan utveckla radion längre. För att äh, fick jag bara, äh, får jag bara prata färdigt. fick jag bara ett sändningstillstånd att sända i egen radio på egen sändare på mellanvåg till exempel och så vidare. Och, och utvecklingsmöjligheterna är genast mycket större och att jag inte behövde det var beroende av någon program eh, tid. Jag vill kunna bestämma själv om jag ja. ska lägga ut mig och så vidare. Du vet det där så kallade det heliga eh, romerska riket av tysk, tysk nation. Det, det, det, höll, det brakade ju samman då på 1700-talet och då kunde man ju räkna har jag för mig, 76 medaljonger över romerska kejsare från Caesars tid. Ja, men klockan går också se. Karlen Karl, det var väl en Karl den eh, eh, 16 det måste det ha varit, som dog 1720. Va? Under Napoleonkrigen abdikerade den sista dåvarande kejsaren Frans II som romersk kejsare. 1890 och 1806 blev han enbart kejsare över österrikiska väldet. Va? Man har hållit på och försökt med de här projekten va? med det karolingerska riket och, och det, eh, alltså det så kallade eh, romerska riket då utav tysk nation. Va? Det, det, det gick åt rent åt pepparn. Va? Det är samma lösa eh, och 1958 de här staterna då, som bildades, det är kärnan i, i den europeiska gemenskapen. Va? Så jag, jag kastar ut frågan till eh, exempelvis lyssnarna här till Geo i eller, eller till Martin, eh, Peter eller Percy eller Leif utan Nacka om han har några synpunkter på det här. Det skulle vara intressant att få den här debatten vidare om europeisk identitet. Jag får ja, man måste snart avbryta här för att den... Ja, tack ska du ha Georg, hej då. Ja, vi ska se om det kommer en till. Hallå? Ja, god middag. Ja, god middag, god middag. Ja, nej, jag hörde ju han nu, Lennart. Han ringde in och pratade om det heliga romerska riket. Men alltså det där är ju en ganska avancerade frågor som man inte hinner med på en, en kafferast och prata om sådana där saker. Nej, och jag, jag kan inte besvara det heller för han, avancerat. Han som är så intresserad av sånt, har inte han en dator? Det, kan inte du... det vet jag inte, det har ingen aning, inte, men jag antar att han kanske har det, men vissa vill inte ha det. För... Han, när han ringer, kan inte han eh, tala om då? om man har en dator, då kan man ju mejledes då föra en sån här diskussion. I, I, en sån här när man kanske bara är ett par minuter man har på sig att prata, då kan man ju prata om någonting som snabbt, att prata om eh, det heliga romerska riket. Av, eh, ja, men du vet att det stod inkopplat till att han, att han var färdig. Så att det var, inte bara två minuter idag. Nej, men jag säger man har en, eh, en väldigt kort tid. Man kan inte av, eh, tala om någonting sånt bara på några minuter. Va? Det tar ju... Nej, just egentligen så, så, skulle vi ju äh, egentligen bara köra telefonväxter i en nätsändning om jag kan bli lite bättre så jag orkar med det också. Eftersom jag är lite intresserad av ett ämne som är, du har ju varit sjuklig nu, har du fått färdtjänst? Nej, det har inte sökt. Jag blir inte besvära den socialbyrån mer. För jag har fått sån, eh, det var ju en sån utskällning när jag skulle då, eh, starta närradion en gång i tiden här utav dem och så vidare. Det var ju helt fel. Ja, men det har väl ingenting med socialbyrån att göra? Nej, det var ju de som höll på med Jag bara frågade om du, var, om du hade fått färdtjänst. Nej, jag har inte sökt det och dessutom måste jag ju betala en färdtjänstbiljett. Jag har inte råd. Jag måste åka på månadskort. Ja, men färdtjänsten kostar lika mycket som månadskortet. Ja, ja, men jag vill inte hålla på att massa ska behöva ställa taxi och vänta att en händelsevis ja, kommer. Är du, inte, är du inte berättigad till färdtjänst då får du ingen heller. Det var bara det. Jag har inte sökt det och, utan jag vill bli bra bara. Jag vill inte ha den här eh, problemet med yrsel och dåliga läkare som inte förstår sig på riktigt vad det är. Nej, nej. Och som inte kostar på eh, den ingående undersökningen som skulle behövas för att hitta fel. Nej, för att eh, jag tänkte nämligen fråga, för jag har lagt en motion i om, angående om eh, färdtjänst i nationell färdtjänst. och därför jag tänkte om du själv hade fått färdtjänsten. Då vet du ingenting om den. Nej, det har aldrig kommit några papper, ett år Nej, om att jag skulle få. Det måste man ju begära, annars så lär, och då kommer läkaren och säger att du behöver det. Men man måste ju ställa frågan i sådana fall. Ja. Men det var en annan sak. Ja, men eh, som sagt, det var, det var, den frågan jag skulle ställa. Då finns det säkert någon annan som vill prata. Säg så, hej då. Ja, hej. Ja, ingen leder igen på 81-21-00 och inte några andra tänder eller någonting. Jag laddade det för en stund sedan här. Det är kanske inte värt att ta för poppiga grejer för kanske inte Gunnar tycker om det. Skulle, det finns otroliga grejer som det verkligen svänger om här och så men eh, jag har ju inte eh, samma frihet riktigt med vad det gäller sånt som när jag hade mina tisdagssändningar och alltihop det där en gång i tiden. Och tisdagskvällar och sånt. 81 21 00 ska radion på. Ja, jag får sätta på. Eh, sa Leander då, hur det börjar närma sig slutet på sändningen. mindre än, än, än 13, 12, 13 minuter snart bara. Jag minns när jag ser det dans att i min gamla hembygd fanns en skogens nymd en vacker fe som vi kallade för Vilja. En gång när en jägare gick sig på jakt han drog av en sällsam men underlig makt Mot skogen den mörka där skogsråt höll hus Hon stod på en klippa i strålande ljus I hans bröst en sällsam längtan från den stunden djupt slog rot Be Diane föll han ned för hennes fot. Vilja och vilja som tack för den blick du mig gav blir jag för evigt din stad Lysandrim med Sara Leander som spelades mycket i, radion förr i tiden på 40-talet och sånt i Sveriges radios program. Ett, det fanns bara ett program på Radiotjänst på den tiden. Och innan Radiohuset fanns var det Kungsgatan 8 som gällde och allting sånt. Men eh, det är telefonväktare öppet här på 81 21 00 och nu ska jag ha radion på. Och eh, jag väntar här om det är någon som ringer. Annars får vi väl fortsätta på den här jag hade hoppats att några skulle ringa och det har ju stor betydelse för om vi ska fortsätta med telefonväkteriet om det ringer några människor och så. Eh, och, och, och, så. Nu på natten kommer du på 95,3 också. Sista gångerna som när det har varit 95,3 då eh, var det ovanligt eh, få inringare så att eh, det verkar som folk har svårt att... Nu ska vi se. Hallå? Ja, hallå hör du Georg, det är Lennart. Jag glömde... Ja, jag vill jättegärna nya ringer också. Ja, jag glömde fråga dig en sak. Jag hörde nämligen en bekant som påstod att John Bodes skivor är dödskallemärkta fortfarande. Du har väl någon John Bode? Kan inte du trotsa det där? eh, mästrandet från myndigheterna och spela en John Bode-skiva. Ja, men jag har det. har ju inte, det är ju mer, Radio Nord hade ju inte sånt och framförallt eh, omkring den tiden och sen är det discoskivor och det, det har ju Gunnar sagt absolut ifrån så det vågar jag, inte plocka du, upp här. Jag har hört att du har spelat någon John Bode någon gång. Ja, det var väl förut det någon gång och jag vet ja. inte om det var någon jag hade fått utav eh, Bend eh, CD-skiva som ja. inte var märkt från Gunnar för det, där kan men, det ju finnas. Om du hittar men, Eh, men hitta, hitta någonting på omärkta cd-skivor med massor av politiska inslag och så vidare. Ja, men om du hittar någon John Bode, spela gärna det. Du ska tacka dig. Hej, hej. Ja, hej. Ja, nu kan man inte gissa till att försöka hitta det. Nu ska vi se. Jag ser att den ringer inte för långt upp heller. Hallå? Du har fått en Johnny Bode-skiva av mig. Ja, ja, men det, eh, det kan jag inte få fram nu. Det är ensam här ibland. Nej, men alltså du har fått en, du har fått en hel drös skivor av mig. Ja, jag vet ja. det, men det, eh, jag kan inte bara spela för jordmusik här. Vad sa du? Jag kan inte bara spela för jordmusik och sånt. Nej, men du har ju fått massor av olika sorter. Du har fått countrymusik, du har fått... Eh, Ja, jag är så försiktig för Gunnar jag är ju så känslig för... Ja, men alltså jag har ju spelat det, och nu framför allt om det är någon gång som det är dags att spela sån musik nu på sommaren. Ja, det, det, jag får ta det till nästa gång. Inne, inne men då ska det ju bara vara inslag från Gunnar, som han har spelat ja, in för. Ja, klart, men alltså du har fått eh, Johnny Bode-skivor. Och så för den, innan jag glömmer bort det, Lennart sa, om det där, prata om det där romerska riket, jag ska bara säga snabbt. Han säger att det försvann på 1700-talet det var från Kejsar Barbarossa till 1806 när Napoleon krossade det. Sen återuppstod det 1871 och eh, gick under 1918 med Tyskland. Sen återuppstod det tredje riket mellan 33 och 45 under Adolf Hitler. Ja. Och det är så, det är det, det är det heliga romerska riket av tysk nation. Och, det, okay. och kom ihåg det, folk säger, när de säger då kejsare, kejsare kommer utav latinet chare, det är alltså Caesar. Aha. Caesar grep makten i demokratins Rom. Och därför heter det på, på italienska eller latin, det heter ju kejsare Cesare. Ja, klockan börjar bli mycket också. Därav kommer ordet kaiser på tyska, kejsare på svenska och tsar på ryska. Ja. Svårare än så är det faktiskt inte. Nähä. Det var en kort eh, utbildning där. Vi säger så, nu hörs vi inte något mer antagligen och en trevlig midsommar. Ja, tack ska jag ha. Hej då. Hej. Ja. Jag hoppas det är någon ny nu. Hallå? Jag måste bara tillrättalägga det. Ja, jag sa ju tredje att man återkommer för mig. Tredje, tredje riket har ingenting med det heliga tyska romerska riket att göra. Hitler drömde om någon form av Stortyskland, men det har ingenting med det att göra. Studera historien lite mer minutiöst alltså, för det har ingenting med det att göra. Okay. Nej, nej, men... Eh, vi, vi. Ja, det måste komma in nya lyssnare om man ska kunna fortsätta telefonväxteri. Det, det kommer bli stopp annars. Ja, det är Peter. Det är bara tio sekunder. Jag kommer säga en sak. Äkta demokrati, det är styrelse av folket, för folket och genom folket. Hej! Bland annat en gammal radioamatör. Nu ska vi se det. Hallå? Ja, det verkar inte vara något. Hallå? Ja, nu ja, hörde jag dig. Ja, hallå, du måste ha radion på. Vi bara lyfter och laddar av luringslangen. Ja, så där pratar man inte. Det var inte, inte göra heller. Det, var inte seriöst. Det hörde jag. 81-21-00 ska radion på. Och jag hoppas någon, jag har så lite tid nu så jag måste nog byta telefonväxter lite eller hålla ögonen på klockan också så att det inte blir för mycket. Ja, vi, vi säger att eh, vi återkommer om två veckor då. Först ska ju Gunnar ha eh, sin nu eh, nästa gång och så. Och det var alltså kulturföreningen Gällarhornet Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Nästa vecka blir det väl en, en, en serie inspelningar som Gunnar har gjort och eh, det Eh, det eh, telefonväxel sen om två veckor eller så. Men jag efterlyser verkligen att det kommer in lite nya inringare och framförallt eh, seriöst och, också och så vidare. Eh, men jag får prata mer om det här radiosändare och sånt där eh, om två veckor. och för, det förmodligen blir det nästa vecka bara rakt igenom eh, sådana här inspelningar som Gunnar har gjort i första hand. Men eh, det ska ha det så bra då och ha en riktigt trevlig kväll och så och jag hoppas det blir på bättre väder i veckan som kommer och alltihopa detta och eh, eh så och eh, det finns ett plusgironummer som är 634252-1 634252-1 och det ska gå till ska stå Gunnar Andersson också där eh, på Gällarhornet då. och eh, alla bidrag är välkomna särskilt eh, som vi kan, ska försöka ha nattsändningar så möj möjligen kanske utan telefonväkteri och med inspelningar från Gunnar därför att jag har ju lite problem med hälsan också och, och det gör ju det att jag måste ta det väldigt lugnt eftersom att han har biträdande tekniker här som kan hjälpa till heller och så men det blir 95,3 i så fall och det, övar ju lite grann på att hitta den kanalen och det, eh, så att ni, det, ni verkligen hittar den för att jag har anledning att misstänka att ni inte kan hitta den eh, en del nattsändningar och så. Men den ska vara lika bra som 88, det ska inte vara några problem. Men vi spelar lite grann Sara Leander nu och eh, har det så bra var snälla mot varandra och sköt om varandra väl och drick inte för mycket sprit och ta det försiktigt med tobak och allt möjligt sånt där elände så hörs vi nästa eh, lördag igen. Hej hej! det skönaste som livet gav Det gav det oss helt till skänks Vad kostar vårens lust oss av Och allt som där känns och tänks En doft i april en näktergalstrill och sju oss Allt tillhör oss Och natten som från himlen sänks Den har vi ju fått till skänks Det finns så många rikedomar För den som lyckan varit hund Det bästa som vi drömmer om kan dock inte köpas ens för guld. Det skönaste